Te fe ket ar gordon de brest din Ge, zel, az zo unan. E jonj mou denem grouge Mon ket, me me gwaazo jon met za ba fonz ar pus, a redin din ten an an mez ar anno. Hem to da gat chikour da zeo el nian d'an er. Gortos, han de hervel me mab an traoñ da re d'an dit. Merci. Te fe ket ar gordon de brest din Ge, zel, az zo unan. E jonj mo em groga? Mon ket, me me gwaz o jan met zaret ba fonz ar pus, a red in klas te an an mez a hanno. Em to da gad jikour da zewel nyan d'an ner. Gortos, han da hevel me mab d'an traoñ da reyon d'an dit. Merci